Udako Euskal Unibertsitateak emende erdi bat ospatuko du aurten, irurogoita mairuan antolatu zen lehen adorioan eloitzunen, Euskal Unibertsitatea sortzeko asmoarekin, baina begoita urte berantago, oraino kausitu gabeko helburua da, begoita urte ueu gintzan izeneko jardunaldia antolatu dute larumatuntan miagitzeko mediatekan, gurekin dugu ueuko zuzendaritzako kidea den polinen goel egunan. Eguran. Begoita magurte, urrezko ezkontzak hori egan hori da, baina astapenean egan dugu, helburua zen Euskal Unibertsitatea sortzea edo lortzea, kausitu duzu hori? Bai eta ez, <laughs> egan dezakegu eh, gauza hainitz lortzekoak direra oraindik eta eh, justuki Euskara eta Unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzeko bidean ari gira oraindik eta Euskal Komunitate zientifiko bat ere eraikitzeko Enbeia ginoen eta hori ari lan zen eh, egunero, egunero. Eta gondan, zure ustez, zendako ez da lortu Mm. Eh, arrazoi, anitzen gatik, hain eh, gero, eh, badakigu mirabedatzen eta irurgoita amak eh, garen urtean, eh, diadanik eh, zaira zen, eh, Euskal Herrian, eh, Euskaraz eh, Akademian egitea, eta eh, sortu zen egitik, eta eta egiak du eraman gero, eh, sortu dira gero instituzio berezi batzuk, jatxe, eh, e adibidez, eh, Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian, Euskararen ezagupena, uh, eh, unibertsatean ez da egin, uh, oraindik ez da aitortu, uh, bakarrik euskal uh, ikasketetan egiten alda euskaraz. Beraz, uh, instituzioen gainetik egina izan da, eto, edo azpitik ezakit, eta horregatik bide pararero hortan uh, ari gira eta beti zailtasunak badira ez da. Zanta alburua lortzeko, behar da instituzioetatik etorri? Ez bortzaz, baina instituzioak hartzen dute lekua, espazioa, eta guk behar beste espazioa bat eraiki, eh, horren uh, uh, lortzeko, errikoia izanki eh, ueuk behar ditu bazkideak, behar ditu laguntzaileak, eta Beraz, eh, behar da hori sare bat eraiki eta hoien gandik eh, etorri eta hori gira pixkanaka, pixkanaka, uh, hori egiten, ahlo handizetan. Ez dela lortu egiten zu, bai honan badala ere, badala ere bat, Euskaraz egiten dena, eh? Euskal, Euskal filologia erakasten dena, Euskaraz. Beraz, zer da Euskal Unibertsitatea, zer da helburua duen Euskal Unibertsitate hori? Euskal Unibertsitatearen helburu Uh, eh, elburua da Euskaraz egitea. Beraz, eh, Euskaraz uh, egitea, akademia edo, edo beste ahloetan, antropologian, uh, zuzenbidean, biologian, eta bak. Beraz, erraiz, erraiten aldugu Euskal ikasketetak egitea Euskaraz normala dela, eta bikaina dela egitea, bainan ez dela aski. Eta ez da, ez da lortu, zer beharko litzateke lortzeko? beharko litzateke eh, enbeia politiko bat, diadanik, eh, eta, eta lege berri bat, eh, izkuntzari begira, eh, frantzian, eh, zure mazteriko edo zure tesea egin nahi baduzu, bortxaz, frantsesez egin behar duzu, salbu, euskarik asketetan, biztanda. Eh, Zorti pastu berri Hori da, uh, egiten ari naiz, eta idazteko momentuan, uh, ez nuen aukerarik euskaraz egiteko adibidez. Eta bakarrik laburpen txipi bat eh, egiten ahal da. hori oztopo bat da izkuntzaren zat, ez baituzu garatzen zure, zure uh, euskaraz duzun uh, uh, gai Borondate politikoa. Bai, borondate politikoa erraitan aldugu bai. Eta ueuk zer... Ueuk, zer eh, egiten aldu bide hortan, zer eh, roluk aiten aldu? Ueuren egora, nire ustaz egero, eh, aski personara izaiten alda, uh, egitea da. Uh, egitea da, publikatuz euskaraz, liburuak ateratuz euskaraz, formakuntzak proposatuz euskaraz, ikastaroak eta masterrak ere proposatuz euskaraz, eta hori egiten du ueuk, egiten du posible. Eguneroko lana, eh? Hori da, eguneroko e- e- lanak. Eganen dugu. E, berriki ere, suti gazte mugimenduak aderazidu behar hori, beraz, Euskaraz ikasteko behar hori, beraz, galdea bada, balitaike? Balitaike eta gainera anitz joaiten dira Ego Euskar baina Ego Euskar ere ezin da dena Euskaraz Ez da oso, osoki. Hori da, horretan oztopodak badira ere, adibidez medikuntzan badakit ez dela posible bururaino ino eramaitea uh, eh, Euskaraz. Beraz bai bada emeia hori, eh, badakigu Euskaraz egiteak uh, egitea posible dela, bada anitz eh, publikazioa euskaraz, gira, gehiago izan daiteke eta, eta berdugu hori garatu. Mm, bon, Berroita magurtea urten, helburua ez duzuela lortu, baina helburuaren eh, bidean, edo partez edo bidean, eh, ikastaroak antolatzen duzue, bada aspaldi, aspaldi, ikastaroek ere progresio bat bizi izan dute Berroita magurtea hoetan? Bai, progresio handi bat dute, azken urteetan uh, izan zen ora beherakadatipi bat, eh, jende gutiago etortzen zen, ue garatu zelako, eta gero izan zen emedia piskat behiz pisteko, udako ikastorok baitira piskat aien uh, eh, muina, ueuren muina, eta uh, azken urteetan presioak tipitu dira eta jende asko etorri da, kasik mila urtero. Mm. Garatu da kopuruan, baina garatu da behar da gaietan ere? Bai, hor ikusten dugu, eh, urtero ditugun gaiak dira, be, beste, fe, dira gizarteko gaiak, beraz adaptatzen eh, dira edo gira, eh, <laughs> ikerlari bezala, adibidez hor eh, irunian bada lujalde eko euskaldun eta euskal feministarik baiote, eh, olako gaiak bat dira, baina nire eh, betiko gaiak edo hainitz etortzen direnak adibidez euskal kurrikulumura buruz, E, Donostian, beraz, bada denetarik eta bada denentzat. Eta iparaldean, nork, nork parte hartzen du, zer da profila? Bada profil esberdin bat, badira lehenik uh, gure partaideek e, eskaintzen dituzten ikastaroetan horiek parte hartzen dute, adibidez EP eta mhm, horakoak. Mm, bai. Eta gero, badira gehienak uh, ego euskal erritik dira, uh, bai honara, eta, eta gero dira profesional gehienetan. Eh? E, mm. Euskal ikasketetan edo Euh, gazteak uh, oraindik uh, gutxi uh, uh, hurbiltzen uh, dira, orduan ezakit denez ez dutelako ezagutzen, edo eskaintza ez delako aproposa, baina ez da antzi behar, udako ikastaroak bai bai honan egiten direra partez, baina Euskal Herri osoan egiten dira, beraz gaia ez bazaitu gustatzen, joiten alzira batera. Bai. Udan behar bat ez dutene ikasi, <laughs> agian, <laughs> agian. Ba, bada hori ere. Bon, begoita magurte larumatuntan, ospat, eginen zu bat, miagitzeko mediatekan, nolako eguna izanen da? Orduan, goizian eginen dugu, eh, gure jardun aldia, etorkizunari begira, diarriko gira, beraz egun hortan. Piskat, eh, bai, berrogeita amak urte horiek uh, ospatzeko uh, sortu edo parte hartu dutenekin, astapenean, piskat, onmenduko ditugu, beraz, batzuk, bainan, uh, berriak ere edo edo ikasle, edo ikerlari behiak ere, eh, hor izanen dira pixkat erronkak marazteko, eldu diren urtein beraz, ez da izanen ola omenaldi... Eh, normal edo <laughs> tradizional bat, baina eh, bai omenaldia, importanta baita gogoratzea nundik uh, eh, gato zen, baina eh, sustut gure erronka behiak uh, Ze, ze formatan izanen da? Uh... Izanen dira solasaldiak, mm -hmm. uh, bi artekoak, horiak uh, anitzek anitz izanen dira olakoak, eta gero izanen dira bertsuariak eta olako, olako gomitak. Ados, tenorea Tenorea mediatekan? Amarrak eh, inguru. Amarrak inguru, eta ostion egan duzu gazteak etzirela horbiltzen eh, ikastaroetara, baina deneri idekia da? Deneri idekia da, eta izena eman behar da justu eh, komunikazioa abildua ueu.eusen. Ah, hori goizean, atxaldean segitzen duzu edo bukatua da? Eginen dugu hola gero e, baskari tipi bat, bai. denen artean, hori ere idekia da denei. Piskat elgarrekin ere ezagutzeko, elkarrezagutzeko, eta gero... Oh. joiten alko gira gure etxera. Oh, hortan lego. Ikastaroak, nahi nituen aipatu ere, ikastaroak eginen eh, baitira ere uh, aurten, uh, eh, iru badira, spanaiz oker, uh, ipagaldean. Bai, beraz, ipagaldea aipatzen gurarik, bai honan edira, bai, bai, bai. txepare liseoan, bai. aspalitik... edo, bai, uh, ari gira antolatzen, be justuki uh, e rekin antolatzen dugu uh, bat eta eta gero beste eh, beste partade batzuekin. Eta hogere izenak eman behar dira intzinetik? Hori da, izenak eman behar dira intzinetik gure webgunean, uh, ue uren webgunean. Eh, ueu.eus, simpliki. Eta amak euro da parte hartzea egunaren zat. Ados, eta dei bat, beraz, eh, gazteeri erraiteko, be gazte gere irekia dela, eta menturaz profil hori ez dela hainbeste ezagunado, hainbeste, eh, hainbeste, ez dira, olako hainbeste profila gertzen ikastaro horietan. Polin Guel, be, zorionak denik, begoita amak zat, ongi ospatu, larumat untan, eta, ez ondoko egunak arte. Ba, hori da, mire esker.